Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունվարի 23-ն է, տարվա 23-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1368 թվականի այսօրը Չոյ Յուանչանը հիմնեց չինական Մին դինաստիան։ Մին դինաստիան Չինաստանը կառավարեց 1368-ից մինչև 1644 թվականները։ Էդվին Ռայշաուրը, Ջոն Ֆերմբեկը եւ Ալբերտ Քրեյգը նկարագրել են Մին դինաստիայի կառավարման տարիները որպես մարդկության պատմության ընթացքում կանոնակարգված կառավարության եւ սոցիալական կայունության ամենալավ ժամանակներից մեկը։ Չնայած նրան, որ Մին դինաստիայի մայրաքաղաք Պեկինը գրավվեց 1644 թվականին ապստամբության արդյունքում, որն առաջնորդում էր Լի Ցիչենը, Երկրի հարավը մնաց դինեստիա իշխանության տակ մինչև 1683 թվականը։ 1556 թվականի այսօրը Չինաստանում տեղի ունեցավ ավերիչ երկրաշարժ, որի հետևանքով մահացավ մոտ 830.000 մարդ։ Այն պատմության մեջ ամենաշատ զոհերով երկրաշարժն է։ 1831 թվականի այսօրը Բելգիան ընդունեց իր պետական դրոշը։ Դրոշը իրենից ներկայացնում է սև դեղին եւ կարմիր գույներով, ցեղից աճ, հավասարաչափ ուղղահայաց շերտեր ունեցող ուղանկյուն պաստառ, Լանքի եւ Երկանքի 13-15-ի հարաբերակցությամբ 1950 թվականի հունվարի 23-ին Երուսաղեմը հայտարարվեց Իսրայելի մայրաքաղաք։ 1996 թվականի այսօրը սկսեց հերարձակվել Ար հերուստալիքը, առաջին հայկական մասնավոր հերուստանկերություններից մեկը։ 2001 թվականի այսօրը Չինաստանի մայրաքաղաք Պեկինում 5 հոգի ինքնահրկիզում կատարեցին։ 2005 թվականի այսօրը Վիկտոր Յուշենկոն ընդունում է Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնը։ 2012 թվականի հենց այսօրը Ֆրանսիայի Սենատը հայոց ցեղասպանությունը հերքելու դեպքում քրեական պատասխանատվություն սահմանելու մասին օրինագիծ ընդունեց։ Այսօրը ծնվել են 1783 թվականի այսօրն է ծնվել ֆրանսիացի գրող Ստենդալը։ Նա ֆրանսիական ռեալիստական վեպի հիմնադիրներից մեկն է։ Ստենդալը ֆրանսիական գրականության ամենահայտնի ներկայացուցիչներից է։ Հետաքրքիր փաստ կա հոգեկան խանգարում, որը ստացել է Ստենդալի համախտանիշ անվանումը։ Բանն այն է, որ առաջին այդ համախտանիշը նկարագրել է հենց Ստենդալը Նեապոլ եւ Ֆլորենցիա ճանապարհորդություն Միլանից Ռեջո գրքում, որտեղ պատկերել է 1817 թվականին Ֆլորենցիա կատարած այցի զգացողությունները։ Երբ ես դուրս եի գալիս Սուրբ Խաչի եկեղեցուց, սիրտս սկսեց արագ խփել։ Ինձ թվաց, թե ցամաքել է կյանքի աղբյուրը։ Ես քայլում էի վախենալով ընկնել երկրի վրա։ Ես տեսա արվեստի գլուխգործոցներ, որոնք ծնվել են կրկոտ երանդով։ Այդ ամենից հետո ամեն ինչ դարձավ անիմաստ, փոքր սահմանափակ, քանի որ կրկերի քամին դադարում է բարձրացնել արագածները, որոնք առաջ են մղում մարդկային հոգին։ Այդ ժամանակ հոգին կրկերից զրկվում է, իսկ դա նշանակում է, որ զրկվում է արատներից ու արժանինքներից։ Համախտանիշը բնութագրվում է հաճախակի սրտախփոցով, գլխապտույտով եւ հալյուցինացիաներով։ Տվյալ սիմպտոմատիկան արտահայտվում է մարդու կերպարվեստի ստեղծագործության ազդեցության տակ գտնվելու ժամանակ։ Հետևաբար հաճախ համախտանիշն առաջանում է այդ ստեղծագործությունների կենտրոնացման վայրերում, թանգարաններում, նկարների պատկերասրահներում։ Ախտանիշներ կարող են առաջացնել ոչ միայն արվեստի նյութերը, այլև բնության չափազանց գեղեցկությունը, բնական երևույթներ, կենթանիներ, աներևակայելի գեղեցիկ մարդիկ։ 1832 թվականի հունվարի 23-ին է ծնվել ֆրանսիացի նկարիչ իմպրեսիոնիզմի հիմնադիրներից մեկը Էդուարդ Մանեն։ 1862 թվականին գերմանացի մաթեմատիկոս Դավիթ Հիլբերթը 1897 թվականի այսօրն է ծնվել հայաստանցի քուրդ արձակագիր Արաբ Շամիլովը 1903 թվականին հայ նշանավոր ջութակահար Իվան Գալամյանը 1923 թվականի այսօրն է ծնվել հայ դերասան Կարփ Խաչվանքյանը 1943 թվականին քանդակագործ Ֆերդինանդ Արաքելյանը 1946 թվականի այսօրն է ծնվել ռուս մաթեմատիկոս եւ օլիգարխ Բորիս Բիրեզովսկին։ 1963 թվականի այսօրն է ծնվել պորտուգալացի նախկին ֆուտբոլիստ մարզիչ Ժոզե Մոուրինյոն։ Այսօր հունվարի 23-ն է։ Տարվա ավարտի մնաց 342 օր։